да видим. Спремни ли сме за Словото Божие? Спремни сме. Айде. Така, хвала Богу, израдоваме се, увлекнани, работата и всеки гледаме наредните, надявам са 40 минути за Словото Божие, като проучуваме за изкушението, за изкушенията, изборуваме. Дали има някой да спи още додека не съм почнал? Добре никой няма да рече луше палати вължец. наверно, темата е стави, инако работена е скоро пред 5 години, тя повторим, затошо тия по-младите християни не са я слушале изкушението, що са всекодневна работа в живота на един християни. Интересна работа е, не ли како Господ Исус беше кръстен, ово е моят воздобен син, да кажа гласо и после тук го отведе, отпусти Закон, що останете християни, ки ги има изкушенията и изпитите. Първо, може би само Дявол ке ви изпитува сега и Господ ке ви уведе, за да се изчиличате, за да се покажете каков квалитет сте. Така, защо е ставено називо или наслово тук тройно изкушение? За точно човеко е тройство, Дух, душа и тело. Никой от нас не се съмнява в себе си дека има тело, така ли? Ако, не, ако се съмняват лесните си по образа, се срещате, тук сте, нали? Имате тело, добро. е, за то, за духа и за душите, вероятно по, по вера мора да верувате въз основа на Словото, дека го има. Ке дойдеме до некои работи, кои ке ни обяснат малце повеќе како тоа биваме изкушувани, зашо биваме изкушувани, како да ги победим изкушенията, како Господ Исус ги победи изкушенията. Така можем да се фокусираме вързовете, ги поясите и приоритет оденето. Ке правиме споредба или сличност ги Лука 4 глава прави до 10 стих, кај са а, изкушенията на Господ Исус Христос от пустината. Битие 3 глава 6 стих, където е изкушението на а, Адам и Ева от сатаната. И 1 Йоанна 2.16. Вели, Битие 3 глава 6 стих. Кога жената види дека родот на дрвото е добар за јадење, убав на изглед и дека дрвото е пожелно заради тоа што дава знаење, набра род од него и го изеде. Па му го даде на мажот својта и тој јавеше. Мислите дека е случајно дека искушението што дяволот го сервира таму у Еденската градина имаше баш така очевидно трикратни кукички, кай се Ева да се закачи. Не иде едноставно гяло да каже јас сум гјавол, сега ќе те ам, тебе или ќе те препнам, ке те изкушам и ти кажеш мрш. Нели, во името на Исус, туку иде едно бао да иде привлично да ти кажи, е, защо па да не? Нели, убава работа. Беше плодо убав, убав, добър за ядение, глав на изглед и е пожелен. Заради защо? Вече е живот, ага, ки е мудрост, ки бидам како Бог. О, па я не сакам да бидам само човек, я ки бидам нещо повече. гордост на дух, разбирате ли? Добър за ядение, охо, телото, вкусо, стомачето, страстите. Пожелно е за очите, убава изгледа, Машки, какви изкушения обича идват? Упс, нещо обава, нали? Тинг и се закопчат още. Пожелно е. Душичката отма реагира и духо, кой ще опага на, на гордостта е най-често. За жалба има и други работи, които погледнем. Първо Ивано, втората глава, 16 стих вели, защо се, що е в светот, внимавайте, похотата на телото, желбата на очите, и суетната гордост на животът не е от таткото, тук е от светот. Все, що се ноги овай свет, имате толкова много изкушения. Е, сега аз ги делам, или нали, за дух, души и тело, ама най-често не идат само за едно или само за друго, тук напагя комбинирано. Кафенцето, трило едно. Имат и млекция, има и кафе, има и шикерче. Така да ако дръгнеш, имаме енергията, нали? гусът, допинг. похота на телото, не ли с телесни страсти, разпаля се телото, телото сака, телото е гладно, телото му трябва любов. Желбата на очите, затова що човек, какво изкушение долага душата, затова що види или чуе и посака. И ке видите дека Господ Исус на тази начин беше изкушуван со тоа што гавало му, покажа сите царства. Види, види тоа што го видиш, може да биде твое, и гордостта на живото не е от таткото. Пазите, има една изрека, ще вика, Бог тестира, а дявол изкушува. Бог го остави нещо пред тебе, го става с цел, за да покаже моето дете. Той е второ деление за него, он е осмо, ке помине, со петка ке положи. За жал некој спаднаме баш на второделенски тестови. Е, дропки, кој сега ќе учи? Како било тоа? Одамна беше. Бог сака да покаже колко сме ние изграден характер. Преку а, изкушенията, то ти е како една лупа, къде ще се покажуваше колко много работа има Бог от тебе да завърши. Докай си и още колко трябва да напредуваш. Или веке дека си напредувал и си ги победил тия такви почетнички работи. Е? Айде да ме напред. Лука, оно ще ви кажа нали, за Господ Исус изкушенията. Тогаш е дяволът му рече, ако си Божий син, що беше глас от небото, кой беше воденото кръщевание? Ага. И сега на що напага сатаната? Ако си. Ами ти можеш грешка си чул, можеш, като ще ви кажа другите, гръмна от небото. Нали? ангел се чул, кой знаеш, беше? И дойде ангел и Мони вика, седаш и аз на работа и вика, и ангел дойде. И колежките викат, а, каже я, Адриана, Мони има типа, ангел. Претера го сега. Нема стварно ангел беше там. Луги, вие може да кажете, я беше християнска църква Лазар и ангел проповедаш. и, и няма да бъде лага, наистина. Е. Ангел се отдава Павло, точно Бог. Ако си Божи син, значи ќе удара таму кај што Господ веќе ти покажал дека си. Со воденото крштевање, кој ќе дојдеш и дадеш завет и викаш, јас сум твоја керка, твој син, Господи, ветувам ти. И Господ вика, воја е моето пчело, праве чекор огромен према мене. Ти си моја керка. И Гавло ќе дојде и клюк, а да те видам сега, стварно ли си Божја керка? а да видиме ти стварно ли си син Божия ако си, три точки. Оти тоа истото нещо го имаше како изкушение самиот Господ Исус. Добро утро, а? Защо били изкушувани верните? Па за да се покаже чии са. На чия страна са, да се покаже колко са напреднати или колко са назаднати. <laughs> Ако се. Кажи му на овој камен да стане леп. Зависите, Господ Исус постеше 40 дена, вика накрая обгладне, и сега Гяло вика, е, тук ке осредам сега, 40 дена пост, има да му се яде тост. Сревата кръчат вътре, свират от срева, нищо не слуша, ни мисли, ни зборови. Ама Господ Исус не беше баш таков, какво може би, какво мен и тебе. А? Все пък покажа мудрост. Все пък покажа дека знае Словото, Он е инспиратора. Он отелотвореното Слово го знае пишаното Слово. Много добро и знае, що трябва да каже още един заклучок, още една полка, за да се бореш с дявола, ти трябва да се потопеш, да се удариш, да се нацицаш от Словото Божие. Затова ние го читаме или от, тук, какво проповедаме, викаме, луги, читайте си Библията, бе. Луги, молите се, бе. Луги, бидете редовни от църквата, за да знаеш кога е дойдат изкушенията към Господ Исус. Що да кажеш? Кое е слово? Па не е баш било кой стиг да въплеснеш и дявола ќе бега, нели? Тук трябва да се знае кой. Затоа тоа викаме рема слово, живо слово. Секој збор шо излегува од устата на Бога. Тоа беше одговор. Исус му одговори. Како му одговори? Напишено е. Аха, на значи чом го има. Знае го, како тебе. За ти да го знаеш, трябва да го прочиташ предходно. Да кажеш, дяволе, напишано е. За жал некои браки и сестри, дори на мене ми вракат с словото и ги двигат. за десето, като ти знаеш що, е доброволно, дай да седнеме, да. Словото не е дадено за да брат со брат се убива, тук да биде оружие против сатаната, не да се еден со друг рануват. И Господ Исус му отговори вече напишено е дека човекот ке живее само од леп в, а, е от Лука Евангелието. Мати е истата четвърта глава кај што зборува, на дополнува стихчето и вика секој збор е што излегува. Нема да живее само од леп, туку и од секој збор е кој што излегува од устата на Бога. Е тоа е тоа живо слово, инспирирано слово. Знаете кој вика, абе вај кажуваше Господ Исус а, словото, ама не како цариниците беше живо, беше помазано. Има разлика за човек, ще го верува то слово, човек ще го примал, ще го знае, ще го кажува под помазание и, и там нека ще ти го изчита истината и века ще шо. Нали? Ярно е, да и, и, и оставяте таков, може би и по-лошо. Изкушението беше за телото, ако си гладен, па ти, е нали, демек Бог си. И ти можеш да употребиш тази божествена мощ. Ти си сино Божи. Ай употреби направи от каменята лемови, задоволи ги твоите страсти. Не е битно какво. Битно е сега. Що е проблема с младите, с тинейджерите, кога паднат телесни изкушения, сексуални изкушения? Сега, мора, ако не ми дадеш, ти не ме сакаш. Не ли? Какво ги речат машките? Айде да видим искрени. Ако вие работи не се сборят от църква, ке се сборят на улица. По-добро да го чуеш от писмото, да го чуеш от Божия човек, отколко да го чуеш от там някъде си викаш. И сега ще да кажем, мама и тата мен не ме научи за това. Да видим искрени. Страстите, които дойдат и шо ти кажеш, сега, морам, не мораш нищо. Не живееш само за телото ти, не си само куп месо шроде и да задоволуваш телесни страсти. Си много повече от това. Си Божий човек, Божий син или Божия керка. И имаш право да се спротиставиш и да кажеш бей дявол. Пишано е. Няма да живея само от леп. Дали ке трябва са лампи и нещо друго плюс. Ама и от всеки сбор ще излагува от устата на Бога. Хайде да видим второто изкушение и го одведе дявола на висока планина и му ги покажа. Ношо ви преска кажа, изкушенията на душата много често идат преко очите, ушите, но ще гледаш, но ще слушаш. И му я е покажа, бъде миг, сите царства на светот и дявола му рече, <clears throat> първо, ай малко тук да застанем. Има един приятел, шо чат пат довага тук от турците и вика, така да е тази планина, отдека ще можеш сите, сите земни царства да ги видиш. Нали, земята е округла, не може веднъжка да се види. И фактически вика, гледаш, Библията е И Викам, не грешка, аз така не го свакам тази стих. И аз вярвам дека, како ще Бог дава откровения, визии, така и дявол дава свои дяволски визии и ке ти покаже, види ги, сите богатства, сета слава, тоа ќе ти го дадам на тебе, само ти клекни и поклони ми се, признаме, ме дека јас сум Бог, а не ти. Сета власт. Зашо се борат политичарите? За власт. Имат ли власт, имат ли пари, имат мок, имат ствари, ќе си купат коли, ќе си купат земја и така натаму. А, нели? Шо рече богаташо кому роди нивата, Душа моя, яди пи. Душа моя. А? ли? Имаш богатство ще за много години. Я на моята душичка да й погоди. Душевни луги, не? Изкомбинирани са често пати се изпреплеткуват, викам изкушените. Аз пробвам да ги разграничам към жабата да се сецира ногичка, предна нога, трева, ама тежко е некопати. Изпреплетени са най- и ќе те дадам сета власт и сета нивна слава, вели, зашто мене ми е дадена и аз ја давам кому шо сакам. За ако ми се поклони, всеки биде твое. Интересна работа е дека кога гјаволот изкушува, каже полу вистина, повеќе лага од колку вистина. Прво, на него не му е дадена таа власт. Он ја украде. Лаж, е лажго. Крадец и убиец. Он дойде да украде, уби и унища, не Йован 10, 10. А Исус е тази, ще дойде да даде живот и то живото изобилие. Така да, на него Бог не му даде власт. Он беше изхвърлен като от сгоре от небесата, заради гордостта. И аз, ако сте читали там Езекиел, мисля така 14 е глава, и аз ке си дигна на звездата северница, и аз ке го изграда моя престол, и аз там ке се възвелича ги а, собора на боговите. От спортивната страна на спорти Бог и я ке бидам Бог. И аз, и аз, и аз. Ко почне некој да ти кажува и аз, и аз, и аз, да знаеш дека на гордост. Спреде. И аз ке направя во, и аз ке направя. Наместо да биде но ако даде Бог. Ако Господ даде, ки идеме, ки изпланираме, ки направиме, како даде човек, ще, да се молеме, оти, трябва ми. И заради тази став Господ благословува, ама трябва ни понес да и ја не можам. Най-вероятно без Бог ќе ја лутнам работата. Ама вака со Бог, опс, гледаме како може се да оде гладко. Значи, Он украде, не му е предадена и вика, аз му е предавам на кой сакам. Още една лага. Затоа што и кога ти нуде гяволо, знаете колку и да е убаво сето тоа, крајната цел не е да те усреке како Господ Исус да ти даде живото изобилие, туку да ти ја земе душата. Да те украде, да те украде, да те униште и да те убие. Тоа е, дявол е тоа, Лажго и татко на лагата. Така да не му веруј. Е, ама од кај да знам дали е он, аха, много добре. Читай го оригинала, читай в истината, Библията, пък я знаеш, що е лагане. пати ви кажем за приятел от банка, минувашници, само са пипани. Знаят. Не му трябва да поднесе на тия светлата фалсификата или макар да се звери. Защо какво знаеш? И толкова пати съм пекал оригинал, новченица. И знам само по попадание. А, тук е по-рапова, тук е вълъка. Ако ти я познаваш в истината, ако знаеш Библията, много лесно ки ти биде да откриеш лагата. Дявол е лажба. И ако ми се поклониш, всеки биде твое. Що трябваше дявол по покрещите? Па не е тежка работа. Не? Е, само да се поклоним. Що правят нашите комши, роднини, приятели, когато дойдат слави, светци, панеги, поклонуват се на мъртви луги, на предмети, на светци, ама не на живия Бог. А отговорът тук на Господ Исус е пишено е. Поклонувай му се на Господа Твоя Бог и само Нему служи му. Що епи Епе има селска слава, служба има от това село. Ай, хидеме да ядеме да пиеме, а ти бил Свети Георги, Света Петка. Кой са тия, нямам пойма, ама я пи пил Оно ще покушава да каже на Господ Исус, не бе лъге. Забрането е според писмото. Гада се у Божите очи. Краде се славата Божия, дава се на мъртви луги, на предмети, на икони, на все друго. А вика, самия Господ Исус, самия Господ Исус тук е потенциран, вика, само на Господа Твоя Бог, кланяй му се, нали, от дух и истина, и само на Него служи му. Точка. И третото изкушение, ако то беше изкушението, ки ти е дадам властта, то се ще си видел, третото изкушение, вика, Потоа го одведе во Иерусалим, го постави на врвот на храмот и му рече Ако си Божи син, па тоа, ако си ти. Ели, нали, абе, тебе ти си чул нешто дека си Божи син. Може ли добро аз, ајде тука да застанеме за момент. Кој си ти? Јас сум Божи син, а ти? Слушам. Јас сум Божја керка. Ти си Божи син. Павло, по най момент, когато си се покаял и си родил, ти си Божий син, не давай тая идентитет никой да ти го измрда. Гявол е клюка за тоа што сака, па ти може би од работата сгреши тама некаде, па не стиваш, може би Господ те е оставил, можеш не, не си достоен ти. Ке клюка баш таму околу тоа, кој си ти? Добро е да си знаеш, да тоа биде твоята цврста карпа на верата, што нема да се размрда, да се А Ако си ти Божи син, хвърли се ми, гледи кой е глупо изкушен из мен. Хвърли се от тука долу, зашто е напишено ти, заповеда на своите ангели да те чудат и да те носят на раци, за да не я сопнеш, като соки прески ногата от камен. Ама няма камен, он малци го отгуми. Ай сега, глупост, я викам за мен е изкушението е, ке те ставам на храма сгоре на ивицата, ти рипни и ке видим ангелите дали ке делуват. Чекай, не ли пишува дека от камен да не се сопнеш, да одеш по пато свой, така стоя е стих в Стализар, и да не се препнеш, одейки. Одеш да проповедаш, одеш да помогнеш на някой, да не се препнеш и тук ти помагат ангелите, не да скопнеш и да пробваш да се самовиш. Исус отговори и рече, написано е, не изкушувай го Господа своя Бог. Точка. Е, какво е изкушение? е ти такъв <laughs> отговор. Глупо прашение, ама библийски отговор. Паметен отговор. Други трябва някакъв път да знаем, що да отговорим в всички тия моменти. Ако не знаеш Словото, ако не си предходно виждал да чуеш Господи, що сега да кажа? ще биде тежко да се подсетиш. Ако не си го акумулирал да меморираш стихови, няма шо да изплива. Едно ще викам, от сув сунгер не можеш да изцелиш ни капка, от и нема. Ама ако се натопе сунгера, ако пие, веке е друга работа. Айде да одеме едно по едно да ги разгледуваме. Изкушение за телото, Вика, ли ги твоите физически потреби сега и не е важно какво. Сега, мора, хито, кой ке речат децата. Сега трябва да ми го купите тоа. Не мора нищо. Mora се da se umreš от od нищо друго. Дори и то не мора mora Търпение. Кой ти даде Господ? А? Търпение трябва. Търпение и затова ќе дочекаме се от своя време. Търпение. Покота на телото беше първото, плодо беше добър за ядене и кажи му на овен камен да стане леп, ако си ти син Божи. похота на телото. Телото има таки страсти, които ще трябва да се контролират. Слушаме ли нали си? Или я я да сме? Зборувам на полузаспана група. Добро е. Не си го разкажу само на себе. Плодът беше добър за ядение. И каже му, ага, посебно на гладен човек, каже им каменята ми и кажам, ако си вистински верник, я да те видам сега. Ако се направят левови. Потребите за делото биват изоплачени по изкушението. Значи, Бог не е създадел с потреби, а дявол у изкушението ги извърти, изперверзира, изопаче. Пазите го сега вода. Пример, гладта е потреба на телото, не ли? Преядованието, грев. лакомство за крана, Греф. бишана е. А, жет е потреба на телото. Аз си носим чайче, тук нека да беше. Водичка. Ама опиванието, опиванието, препиванието веќе е нешто што е надвор од лимитот на пристојност, на граници, на, на нормално, нели? А, любов, сите ние сме родени со тоа да сакаме некого и некој да не сака нас. Такви сме. И Бог е любов, создадал е на Негов лик. Ама, пазите, огромна разлика меѓу любов и овие сексуални перверзии, сексуалните грелови, Нели? Къде ще водат до всекакви неморални работи. Бог е любов, Бог го създаде човека да сака, а гяло извърте, извитопере, изопачи. И сто викаме на младите от все сърце, чувайте се добрако, за да познаете вистинската любов. Един со друг со правата особа. Зато ще биде награда и за тай, който ще те чекал тебе и ти, що си го чекала тай или обратно. Одговорът е потреба на всеки човек, не нали? Тоа да се претера, воркохолик се вика на английски. Аз все още не знам македонски збор за тоа да се претера со работа, работа, работа, работа и морам му недела у 6 сата да работам. От ако не работам, пропадам и фирмата, нямам да си платам сметките. Извините, ама аз верувам дека посредно съм зборувал со некако души тук. Недела бе, подлечите, кажете, зборите, борите се за неделата, не за сабота. Фала Богу нашите сестри измолија, изпостија да кажат, рече и сабота нема. Ама трябва некои да Исто Изтока ще споруваме, за то. Има сестри, не може на, на браката да ѝ кажат, на мажите, пардон, на, на мажите да й кажат и а все друго се може да се шмугне, да се отиде, да се купе, ако е нещо за нас. Ама, ако трябва да се стоят там, е по добро що да правим. Така да, се си има ред. Работа, работа, да, Ама да не се претерува с работа, па да се човек от теб има 6 дена работа и вика писаното седмия ден. Посвети му на Господа. Отбори се от Господа. Иначе ке прегореш ли човек? Брат, сестро, кой да е? Колко и да са сладки тия пари, имаме пример, нели тук, да не именувам, работил недела и му стално викаме и ги изгубил и тия пари. Те ще ги в недела. И за жалки ги има и много такви работи. Не е благословено за то, що мислиш дека крадеш от кого. От то да не бидеш пришутен на църква, крадеш от себе си, крадеш от благословите. Отбръкно от а, би било от работата, речем, превработеност, от отмора би било излежавание, мързеливост, не е ли? Улежаност. Трябва си отмор. Тай ще работе много, нека се отмора с неработење. Тай ще одмара много, нека се одмора с работа. Е ли? Трябва ни за се баланс. Ако стално викам, ако нещо се надявам ке бивам запомната този збор, че баланс, баланс, баланс, точно писмото е писмо на баланс. Ако правилно го разбереме, не можем ние да претераме нищо. Дори любовта за Господ не може да претереш. И така натам изкушение на тялото, ке ги имаме, нека да ги гледам сите, ама размислите за себе си. Кои са тия телесни работи, че мене най вече ми напагат? Кай пагам най-често? На кой то е работи? Пример, вика, Самсон не знаеше да се въздържи. Беше човек, айде да го кажем, супергерой. Како вие Спайдермен, Супермен и другите. Ти да фанеш лав там, да си играш како сомаче. Или да ги изтепа противниците и да изоблече облеките и да ги разнесе там, да запаля житото и да не го фанат. Беше очигледно. Ама, знаете, с голямата, отговор... с голямата сила иде голема отговорност човек харизматик очигледно, ама не дозрян. Човек на сила, ама не и съответно зрел характер, що може да е носи тази сила. И затова може би Господ на, на некои <laughs> некој што се моля, вика, дай ни дар таков, дай ми дар, па може би то, што го няма характер соодветен, знайки, дека ке падне таквата личност. Е, шишто не може да го оставиш на главата, трябва да стои на дното. Характерът трябва да го носи човек, да го подигне до съответното ниво, а дарък е отворя съответните врати. Езав преглътнет си го предаде правото на слово от правородството. Скажете ли си? Вие ще читали. Да, не се го читали, некои гледат гледал. Домашна работа, прочетете го, а? Ага, от почетоко, ако се чита от тази лекция, по право ке стигне отколко нас. Не, добро е право да се прочита новия заедно, после и стария да се знае горе доле що се случува. За една лека, за една чиния лека, шоки и е мене правородство, кой аз тук, пригоднет, ке умрам. Ели, готов съм я. Аз по пати си казвам со Даниела, ако ке викнеше брат ми, защото ке портата, Сузо, ли се коленото, готвия ден. Лек иде, иде изморен по бързо викам се, е баш от таква ситуация. Неприятел, старата природа та, со страстите, со похотите. Ако читате там Галатяни, аз нямам намер ви нали, сега да ви ги ставам, от 17 до 21 стих, той е баш пред плода на духов. И видите со шо се се манифестира тази стара природа. И верувам дека секој ако искрено чита, ке си да разпознае неколко работи за себе, ако е искрен. Бойното поле е внатре у нас. Ти трябва сам да си спич. Не е стварта проповедника да застане и да вика Тай, брат, тамо, има той това, а тая сестра тамо. Не е работата. Бог не е такова да ги разкринкува луѓето. И верувайте ми, ако дойде случайно пророк, ще ви ти каже бам, я не знам дали и стварно биде от Господ. Може би има откровение, ама дефинитивно начино е исто така битен, како шо и поръкът. Гласник кој што ја пораката е исто важен колку и пораката. Мора да има интегритет, мора да биде пасторално, мора да биде со цел да те изгради, не да те утепа, да те сруши, да те засрами и да кажеш ја ще не одам. Зашо много луѓе се плашат од пророци? Затоа што се имали лоши искуства. Ама ако те доведе до правилния резултат да се изпиташ, да мислиш, да се молиш, да плачеш, да тражиш, да видиш увче поредовен у църквата, у писмото, у посто, у молитвата, значи постигнало го ефекто. А? Уфал ти Боже. Бойното поле е внатре. Еднаш роденио умира два пъти. Два пъти роденио умира само еднъжка. Затова викаме трябва да се наново родеме. Да имаме тази нова природа. Не живее човеко само от леп, а от всеко изборче да го от Божията уста. Не ли? Как и дойдат телесните изкушения, памни го това. Не си ти само куп месо. Не само тело, имаш много повече. Си личност, со дух и со душа. И последното нещо тук, колко ти е важно задоволване на физичните потреби? Дали на било кой наш, не ми е важно какво, аз съм гладен, умирам, дайте да не нещо да ядам. Леката, що ми трябва? Правородственост. Дали твоята душа е задоволена с слово, словото, кое ще излегува от Божието уст. За жал, како што много луги са прегладнети за храна, не ги гледам баш така, преглътнете, леле ти днеска не съм читал, леле от вчера не съм читал, стресе си готов съм, дайте Библия, дайте Библия, ти готов съм. Ели? Или не съм се молил три дена, бързо, бързо да се молиме и ке плачеме. Лели? Бармия не съм видал, некой от вас видел ли е такъв човек? Дай Боже, дай да стане Савали и вика Кракори ми стома, ама не, има да читам и се молам и ке застъпувам еден сад. Мислам дека беше Мартин Лутер, шо има кај Жано. Вика, секој ден се молам а, по еден сад, ама ако неам време се молам по два сад. Тоа значи дека тај човек е порано му е навивал саато да стане, затоа што знае, леле колку врски ме чекат утре, нема да имам време. Ема затоа станал гигант на верата, реформатор ме луѓе. А ние сакаме реформација у православна црква, сакаме провода, ама кој ќе стане два сата порано од оно време? Нели? О, Господи, дай почнете од мене и на секој ден од нас да кажеме на телото, ќе го растнеме ве таму, стариот човек да умира, новиот да живее. Искушение на телото има ли ги? Не сум само јас тук, не? Добро, значи и други луѓе. Хайде да видим други какви изкушения. Изкушения на душата. Изкушенията на душата най-често идват при очите и ще оно ще го спомняме. Со тоа што тоа што го гледаш може да биде твое. Що е проблема с рекламите? Пак ти го изпокажат. Има една, гледна, само не секам, дали ти мобайл беше, ко машкото шети и тинг залепи се на стаклото. И не знам там що беше видал мотор ли що ли беше. Женските после, така ли беше? Аха, що видя женските? Невестински фустан. А? Куина, Е, така. И они се залепя за стаклото и ще дърбат с стаклото. Знае, но као толкова прилежно, сакам да го имам. Може да го имаш, ще картичката и е, оли купи си там. Все ще посакаш, само картички и ке оплатиш некопаци. Интересна работа е дека грево е, грево е не, много идентичен. Вземи го, ке платиш некоиш. Нели? Уживаш сега, ама един ден плакеш и то цена, цена како, а милче, окей кредит, цена што не сакаш да ја платиш, така да ли? Цена много пати е по-голема од онова, што си мислил. Гревот ке те однесе да платиш толку колко што не си ни посакал, не си ни мислил до там. Се што гледаш, се што слушаш, затоа бидите внимателни што гледате, што слушате. Ало, тројка, бидите внимателни што гледате, што слушате. Има ли некоя амин да викне от вас? Амин! А, браво, фала. Учили се. Тие не са партизанската тройка. Кога жената го виде како родот, дека родот на дрвото е добар за јадење и убав на изглед, кога жената виде, защо не посека пред тоа бе луѓе? Че, проста математика, ни лук јал, ни на лук миришал, ни кој беше таа, ни рај дело, ни за рај плакало, така? Една народска, чули сте? а ние по очите на верата прочитаме и викаме, Господи, сакаме с Тебе. Ти си прекрасен. Не съм видал с овия очи, ама съм видал с очите на верата. И го отведе дявол на висока планина и му покажа един миг и царства на свето, за да посака. Нели, ке му покаже ми нали, он да може да види, да посака. Предупредование. Внимавай кай гледаш, ке го посакаш. Много често, ако си сам Deixa eu só transmitir E ela assim, си направим кукета, да си купам вила, лар, кола, най мотор, ушива с твар да си дотерам. И така, тук ще вия работи трак. Не ли? И ние след това гледаме, медитираме и после някой човек от църквата ке рече ми, я не знам какво да медитирам. Ма вие знаете, вие медитирате, секощо копнеете. Ага, вие си ги стръгнате. Ай така да медитираме на Словото Божие. Лошо, е кажа Господ? Ага. Опс. Или некой от вас да се е нервирал, да се секираш толкова, защото и не можеш да спиш. А? И, и ти излева се тая иста сцена, какво си повреден и шоки му направиш. Е, то е медитация в негативна смисъл. Почни да медитираш на Словото, така да ти изгледа Словото и сцените от Словото и така. Шоки направиш като християнин сега, тадам. А? Може ли? То е медитация. Библийска медитация. Гледайте го доброто со очите на верата. Јас сум слободен. Рече, јас сум слободен, ја можам без себе. Додека не се видиш како таков, тешко да ќе достигнеш тоа. И не сега ја, е- а, не можам се. Примерот Библијата, Давид, леле, кој, кој се човекот според Божието срце. Додека Давид не прочета нокно време по покриво там, кашо, шо майка траеше? Шо му беше местото? Абе, войската се боре, царо дома ожива. Место да види начало на войската, заедно с усите войници. Царо нокно време има шо не може да заспие. За шишета по крова и там една къмшиска жена се бани. Жената била много бала. И он одма дотрча да праша, чия е тази? Ай, шо ви дал, нали, не да лали, господи, прости ми, аз шо трябваше тука, беги да си легнал. Да, ке се въртат, може мислите, ке рече, беги, беги, беги, дяволе. Ама шо трябваше чекори нали, да превзима? Затоа шо виде, виде и посъка, може би си явият чувства, може би някои други глупости. И конкретни чекори. Чекай да видам я да изпитам. Да... Може па да е свободна, а? И, и и му кажа, чия е жена е, на Урия, твоя верен войник. Аха, и, аха, ай нека дойде. И дойде и спа за бремени. И сега що да правим? времена си. Яви му он. Ай, Урия, кой ке дойде, ке оставим да, да мисля дека е негово дето, паник спи. Ама вай човек беше толкова верен войник, дека какво можем аз, царе, Како можам додека моите пријатели војниците гинат таму, и јас да одам да спијам, да се избијам и да спијам со мојата жена, не можам да го замислам тоа. И човекот според Божјото срце. Големиот цар Давид, најголемиот цар од израелската историја, му даде писмо напишано кое што ќе носи го на веспроводецот, каже му, он ке прочитал знае. А от писмото вика, поставите го там, където е най-опасно. И после се повличате за Урия да загине. Що се вика това? Убийство, предавство, убийство, с умисла, прелюба. Намести един верен човек. Не ми кажете дека верник не може да отпадне. Човекът според Божјо сърце. го направи това. Ама виде, посака и почна от тази правец. Гледате ли сега колко е важността бит на едно шо гледаме? Кай са нашите очи? На шо то размислуваме? Ахав посека едно лозие на един сирома човек, те то лойсенци го имаше. Леле, болен ке лежам, лозие сакам мое да биде, бе види, оджамо во овај, копано, направи го, оно цъфте благословено. И е завела веки, шо, ти цар ли си бе? ќе го тепаме там, ки му лъжа, за да ти болен ки видиш тука. Парафразирам, ли? Нали, малко да я карикираме, ама горе-доле такава е работа. И го доби лозието. Зема го преко неви на кръв. Гиези и слугата на Елисей, пророко вика, не ми трябва награда. Ама е а, пишмени се, пророко, я да в него име, да взема то златните облеки, нещо така знаете какво завърши? Лепрозен. Лепрозен. Е е Лотовата жена. Толкова беше тежко. И ако знаеш ли, е, завърте си и си направи солен камен. Камени се. Сол. Защото она беше извлечена от Содом. Ама Содом не беше извлечен от нейзиното сърце. Още влече тия желбите. Да видам! Да видам, да посакам. О, и сега разпознаваме ли се белуги? Да. Неприятел, светло са неговите вредности. Надворешна битка. Пазите, то почнува над. Ама надвор ке биде видливо. Я да имам фризура какво свето, я да имам накид какво свето, я да имам облеки към свето, я да изгледам, я стила на музиката, я се, я вай свет, по нищо не мога да се разликувам. Защо па да сакат тогайка да бидат како нас? Да. Или ние ке бидеме како нив, или они ќе посакат да бидат како нас. Нема трябва. Има една внатрешна убавина со која што ние се украсуваме. Господ по срце. Ама не со вредностите на вај свет. Душата е нематериален централен дел од човековата личност преку која што отворуваме врска со себе и другите околу нас. И ги има следните функции. Пазите, кога кажеме душа, значи ти можеш да Еве ти го. Емоции, разум, пардон, Како што мисли човекот таков е тој самиот. Разумот е една од тие функции на душата. Воля. Бог не создадел со слободна воля да бираме, па дури дали сакаме да го избереме него, дали ќе сакаме вечноста со Бог. Големиот Бог на малиот човек, на тебе и мене ни даде еден голем подарок што се вика слободна воля. Сакам неки. Затоа некој кој ќе ми рече, ја мораше таму да направам тоа, да отидам таму, мораше да се опијам, мораше не знам што я викам, не е точно лагай. Имаш избор. Секогаш имаш избор. А, беше шокиран на времето, кога ми кажуваше Весна, дека цели автобус од Провишти, еден од најбогатите градови у СФРА, кој падна економски, возиле жени до Скопје за проституција. Ама е избор, колко и да ми каже некој, знаеш, тоа са се сиромашни жени, а са навикнати на голем стандарт. Избор. Дали сакам така или ќе си плугнем на раците, поштено ќе видим. Така не мораше. Никој нема да право да каже јас мораш да украдам. И емоциите, способност да чувствуваме различни чувства. Ели, душата. Ох, нека да се радуваме за Господ, нека да со разум избереме што е подобро. Нека да имаме, пошујаме слободна воля да разпознаваме. Затоа сака го Господ со сила свој разум, срце, душа, сила. Па тоа го направи Господ Исус. Он се спротивстави на дяволу. Вика, дали избираш свестно или си носен от чувствата, от околностите? Или нали, луѓето се представуват такви беа околности, ја мораш. Мораше да убивам, Мораше да украдам. Сите крадеа. И јас мораше. Да бираш да му служиш и да го обожаваш само Господ, твой Бог. Едно добро прашен сел, додека преведуваме мисията на доктор Стенли, вика, научите се да го повторуват, защото почне. Господи, во най-доброто нещо ли е, защото трябва да го направим? Дали е во най-доброто нещо? Да не има опция друго нещо по-добро? Секојаш знае Господ да му а не секојаш ние го прашуваме Него. Ето, Айде на бързина да ги погледнем изкушенията за духов. Еле вика, скокни е от тук. Ангелите ги те задържат. Направи нещо, що никой друг до сега нема направено. Да знаят кой си ти. Гордост. Знаете дека гордостта беше грело, правил грев в универзума, грело ще го сруши Луцифер да стане сатана и да биде отвърлен, да тресне тука на земята. Оно ще викам, спърде, пратиме човек и му викаме, що Господ направи за теб? Не, аз там отиде и аз това направи и аз и я ки направям нещо, що никой до сега не е направено. Гордост. Що километри си гледа. Дръвото е пожелно заради то, що дава знание. Гордост, а, знанието възгордеюва, а любовта изградува, вика 1 Коринтияни 8.2. Суетната гордост на живота, вика там 1 Иваново ако си син Божий, хвърли се от тук долу, защото е напишано на Ким заповеда на ангелите да те чуват и да те носят, па ти да не асопнеш сопнеш своята нога. Неприятел, сатаната с усите негови демони, нели? Телесната природа беше за телото, свето за душата и ето ти го сатаната со неговите демони. Битката се отбива баш от тия поднебесни духовни простори, викаме, Интересна работа е кога Господ Исус не спасува, почнува обратно. Он е не е наново раѓа духовно, нели? Прво, прво не наново раѓа. Душата ја спасуваме, вика еден стих, секојдневно избавувајќи од расипаноста на овај свет. И еден ден, кога ќе дојде Господ Исус да не грабне, ќе биде нашето тело спасено момент од расипаноста на нашата грешна, затоа што ќе ни даде ново, нераспадливо, небесно, вечно тело духът спасен, душата се спасува, телото ке биде спасено, ако ке биде гръбнато един ден цел. Веќе е завършено, ама ние трябва да изтършиме търката до край. Да покажем, да, аз съм тай, Господи. Примери, Луцифер. Да не ви разкажам, веќе ви е кажат никъде. Зидарите на кулата Вавилонска, Шо сака? Ајде пред да се разтурим. Они знае много добро дека Бог ги праке да завладеат земјата. Ајде да се изградиме име за сите генерации, па се договорија една безбожно, безбожно единство, слога, ние нашто да биде запечетено, запомнато. И Бог им ги избрака язиците, за да не може веќе да се разбира. На Вокодоносов се кявате ли само? Никой не беше направил вакви градини. И ден днеска се памнат, ама заради тоа што се възгордя, яде како вол 7 години, трава. трава и беше со ногти како вола. како орел и со а, секаква кос. Царо Ирод ке сетеле, кој вика, во не е глас човечки, во е глас ангелски, и он се воздигна. Бам, удри го еден ангел, падна и црви го јавја. Опасна работа, луѓе, во случува во Новиот Завет. Опасна работа, а толку много луѓе са заслепени от гордост, а не са свестни. Нема я и ти да я спасиме Македония. Господ ке я спаси преку луѓе, ама не е да викаш я, я, я, я, я, я, я, я. Ако се кава некој на Боромара, че време имаше и ише. я, Я, я, я. Ако даде Господ, ке биде, ке не употреби. Ама додека сме понизни, може да ни употребува. Греваме се скушување гордостта, идолопоклонството, окултизма са и на, на духа. Зато вика, поклони ли се, ке ти дадам все. Само ме обожавай малци. Па и ти ке бидеш обожават. Духа е посебен не е дели дел от душата и преко него, зато ще са така изпреплетени духа и душата, преко него твориме контакт с духовния свет и ги има следните функции. Значи духа ни е потребен, за да контактираме, за да общуваме с духовния свет. И ја викам, затоа што има празнина, затоа што црквата не си е исполнува своите улога, без Божите луѓе одат и бајачите, гатачите, вражачите, затоа што се гладни духовно за креше искуства у духовниот свет, ама наместо да го барат Бог, барат на погрешна страна. Барат кај гавало, барат погрешно место. Кои функции ги има? совест, при која што го разликуваме доброто и злото, така да и човек што не е чул Евангелието, како ќе бидат судени? Према совеста. Затоа што у секој култура, у секоја нација, у секоја генерација убиството е убиство. И се знае што е зло, што е добро. Совест, второ, общење, комуникација, желба да се познае и да се комуницира со духовниот свет, и творештво способност за создавање на разни нач... нешта. Точно Бог е творец и нас не създава да сакаме нещо да изградеме, да оставиме после нас, да бидеме запомнати. Како што зидарите на кулата Вавилонска сака, ама без Бог. Затоа нека ние ќе направиме тоа со Бог, затоа што тражиме Божјата воля, за Бог да се прослави. Дали жалбата да бидеш запомтен, забележание, за да вложиш на исправен начин? Добра е жалбата. Секој човек има таков копниш, ама на кој начин бива задоволено тоа нешто? На што се си горд? Потекло? Е, ја од која фамилија сум? Јас сум таа и таа фамилија. Нели, кој ќе фан тој? Позиција? Денеска да има, утре може да си шк. Со во партиите по посебно. Дипломи. Хайде да не дам забелешка на секој едно. Знањето на тоа што имаш, на убавината, па дури некои луѓе се горди на духовноста. Ја, как ви кажем, не брат, от Комарова ще загина. Пред да загине буквално така съжна. Не, не кажу, кой шо какво. Заради това, че я беше най-понизни от църквата, мене Господ ми стои за пастор. Отиде си човек. Не трябва дълго време. И я викам, Господ, нека ми просто на мене, дори ко почувам какви работи. Алелуя. Все е това меч с две острици излава напред, ама изсече назад. Брзо-брзо ке се открият работи. Смърде гордост, смърде труе. Имаше един тук, шовик сега, ако видите, забележите нещо на мене, отма да ми кажете, ама първата сугестия е да ви даде, готово. Бум! Що направи Господ Исус? Евреите 2.18 бидејќи самиот страдаше кога беше искушуван, затоа може да им помогне на оние кои се искушувани. Зашо викаме нашата вера и у искушенија треба да биде у Господ Исус. Онај што минал најдобро знае да те разбере и да ти помогне у тия моменти. Изкушението е добра работа, ако те натера да погледнеш нагоре и да викаш, Господи, сега побаги, без тебе съм готов. Не, наместо тоа да речеш, яде. Я знам, я можем. Евреите 4.15. Защо немаме върховен свещеник, който не може да сочувствува с нашите слабости, туку таков, кой бил изкушен в се, како и нас, но без грев. Исус не сгреши. Усе беше изкушан, дух, душа и тело, беше усе кое една ус. Зато некој што се а, изкушуван или изкушуван и си мисли, че сега Исус може ли да ме разбере аз женско со женски проблеми? примерно. Къде, че някой е сега, он не е бил девойче, откъде да он знае. Ама е имал телесни изкушения. Исто така. Ако он ги победил като човек, само цитирайки го Словото, нищо повече, не, не употреби божествена сила, тук цитирайки го Словото, он може да те разбере, он ти остави пример какво то трябва, значи и ти можеш. Може ли да кажем и аз можем? Амин. 2 Петро, 2.9 то значи дека Господ знае како да ги избави побожните од искушенија. Знае Господ како да ги избави. Има ли побожни луѓе? Има. Има, хвала Бог. Господ знае како да ти избави. а не правилните да ги држи показна, заказна до денот на судот. И 1 Коринтияни 10.13 Никакво друго изкушение вас не ви достигна, освен човечкото. Ми човеци сме, човешки изкушения, нищо повеќе. Некои си мислите, леле, ама изкушение, леле, ама тежини, леле, шо се морам да носам. я нямам сила, не бе, други. Господ знае шо трябва да дозволя, Господ те знае твоята сила повече, од колку ти знаеш. Така да он не ти дава по-тежко, я на моите дете не би наштевил 100 кила товар, ти му давам 10 кила, 15 до 20 шо може да носи, не? Така да Бог ще Господ. А Бог е верен и нека дозволи да бъдете изкушувани над вашите сили. Тук заедно с изкушението ти ви даде Изнес, за да можете да тръпите. Ово са се стихови шоветуват победа за тебе. Исус помина и ти можеш. Исус покажа пример и ти можеш. Еве ти го писното. Господ Исус ви даде пример. И какво е можно? По-пълно те разбира и ти помага, какво си изкушува. Користи го рема словото, името и кръвта Христова за победа. Амин. Яйте сме повече от победници в изкушението. Защото що Исус веки победи. Може ли да се изправим? Отче Небесен, аз се моля за всеки от брат и сестра. Ти ги знаеш изкушенията, ситуациите, проблемите, грижите, болестите, проклествата, зависностите, слабостите, немоките, Господи, все, шо минуват. Всеки ден приятел, който е тука, и молем, Господи, ти това вече верувам дека зборува со Твоето Слово преку вајалоста и Господи, ние молеме сега, запечете го срцата. Покажи и дека са повеќе од победници. Нека да повикат, нека да погледнат кон се за тоа што Ти веќе победи. Победи на кръсто и нашия да освоиме победа, да чекориме тоа што Ти ни го даваш. И Господи, нека да всеки си вземе своята отговорност да чита и опива от Словото, да се моле, да посте, да бара, Господи, да се спротистави, да каже не на изкушенията, да на Тебе, Христе, заради ветованията, що ни ги имаш дадено за нас, многократно по-големи и по-дълги. Моляме да никой от нас не се върте назад, като лотовата жена, за да биде укопан от това нещо. Тук напротив громогласно да биде таа победа, Господи. Нека е слава на Таткото, Сина и Светия Дух. Заеднички викаме во името на Исус. Амин. Господа благослови.